yake kuna raia ni mchungaji na hakika ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila alichokichunga bimaana kila ambacho kitatokea chini yake akiwa yeye ni kiongozi ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa kuna mtu alilala na njaa atajibu ni kwa nini mbele ya Allah ikiwa kuna mtu alipatikana na jambo lolote ambalo yeye alikuwa asimamie atabeba masulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha sana sana juu ya kuomba uongozi kwa sababu majuto yake ni makubwa إنكم ستطلبون الإمارة حقيقة نيم تكون بونغوز وهذه الإمارة تكون يوم القيامة حسرة وندامة سكوى قيامة تكون مجوت كنين اليوم بونغوز كلا اليتشنياكو أتكسمامي أمبري الله سبحانه وتعالى ikiwa ulimpunja haki katika haki zake falamiru ra'in kwa kiongozi ni mchungaji مسؤول عن رعيته الأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم na mwanamume ni mchungaji juu ya watu wake wa nyumbani na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile alichowekewa kukichunga chini yake ndani ya nyumba yako chochote kitakachotokea cha kukhalifu sheria ya Allah subhana wa ta'ala ukakinyamazia utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhana wa ta'ala والمرأة راعية على بيت بعدها وولده وهي مسؤولة عنه na mwanamke ni mchungaji ndani ya nyumba ya mume wake mchungaji kwa watoto wake ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar kesho kuna siku nzito sana wote hawa wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile walichokichunga والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه mtumwa ni mchungaji juu ya mali ya bwana wake na ataulizwa siku ya kiyama kwa kifupi ala fakullukum ra'in nyote nyinyi ni wachungaji katika kile ambacho Allah amekuweka wewe ni mchungaji وكلكم masulun an raiyatihi na nyote mtakuja kuulizwa weza kuona kitu kidogo tu pengine umewekewa wewe ni msimamizi wa kitu fulani ukaona ni kitu kidogo tu wallahi satusalu yawm alqiyama utaulizwa siku ya kiyama juu ya kile ulichokisimamia umekisimamia sawa sawa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi متفق عليه فقوله مسؤول تذكير بسؤال الله جل جلاله للعبد عن هذه الأمانات إذا وقف بين يديه يوم القيامة نتوم صلى الله عليه وسلم كلا مسؤول هبا أتكمبوشا أوني وكمبوشو wakuulizwa mja na mola wake allah subhanahu juu ya zile amana alizozisimamia siku ile atakaposimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala بل قال بعض أهل العلم بل وكسما باذي أهل العلم إن الله يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mzazi juu ya mtoto wake siku ya kiyama kabla ya kumuuliza mtoto juu ya mzazi wake siku ya kiyama فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حق kwani kama vile mzazi ana haki juu ya mtoto wake ajue kuwa pia mtoto ana haki juu ya mzazi wake قال ابن عمر رضي الله عنهما أدب ابنك فإنك مسؤول عن ولدك mfunze adabu mtoto wako utaulizwa siku ya kiyama juu ya mtoto wako madha adabtahu wa madha allamtahu utaulizwa ulimfunza adabu gani mtoto wako na ulimfunza elimu gani mtoto wako neema iliyoje mzazi akawa amemfunza mtoto wake ilmu ya dini yake kisawasawa alhamdulillah kesho jawabu lako litakuwa la kufurahisha na sahadi ama wale waliobeza ilmu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ambalo ni, ni jambo limeenea zaidi leo katika mujtamaa wetu wana maswali mazito ya kujibu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala قال وإنه مسؤول عن برك وطواعيته لك na yule mtoto pia ataulizwa juu ya wema ambao alitaka atakikana amfanyie mzazi wake na kule kumtii mzazi wake je alitekeleza wajibu wake kisawa sawa فالله سبحانه كما أوصى الأبناء ببر آبائهم والإحسان إليهم بقوله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا فقد وصى أو فقد أوصى الآباء بالأبناء تربية وتأديبا قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم Allah jalla fi ula kama vile amewahusia watoto wake huyu mwanadamu amemhusia wale watoto wake wamfanyie wema yule baba kama vile Allah subhanahu wa ta'ala amewahusia watoto kumfanyia wema yule baba akasema wasaina al-insana biwalidayhi husna Allah akahusia na kumuamrisha mwanadamu kumfanyia wema mzazi wake faqad awsa al-aba bil abna pia amewahusia wazazi kwa watoto wao katika kuwalea na kuwafundisha adabu qala ta'ala yusikum Allah fi في Allah subhanahu wa ta'ala awahusieni nyinyi juu ya watoto wenu malezi yao na adabu kuwafundisha وقد أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن للوالدين تأثيرا بليغا على أبنائهم na ametupa habari mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa wazazi wawili wana athari kubwa sana kwa watoto wao في عقائدهم وأديانهم katika itikadi zao na dini yao fadlan an akhlaqihim wa tibaihim wacha tabia zao ambazo mtu wanazo na akhlaq zake hata katika itikadi na dini pia mzazi humwathiri mtoto فقال امتوم سلام كتومبيا كل مولود يولد على الفطرة الفطرة هي الإسلام كلا امتوت أنا بزلي وأزلي وكتكه إسلام فطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لو كما تاتشي وتيفي في يولي امتوتو آوي hakuelekezwa kulia wala kushoto na yule mzazi atakulia akiwa mwislamu kila mtoto azaliwe faabawahu yuhawidanihi wazazi wake wakamfanya myahudi ikiwaoni wao wayahudi ikiwa mayahudi wakamfanya myahudi au yunasiranihi au yumajisani au wakafanya mnasara wakamfanya mnasara yule mtoto ikiwaoni manasara au wakamfanya mmajusi na mfano wake katika itikadi za batila lakini hapa ikusema kumfanya muislamu sababu aslan amezaliwa akiwa muislamu يولد على الفطرة كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء كما mfano wa mnyama anapozaliwa tizama mnyama anapozaliwa ushamwona mnyama amezaliwa amekatwa masikio amekatwa pua na azaliwa akiwa mzima kisha yule mkulima anayemfuga ndio afanya nini amkata masikio wakutambuzi ana masikio mafupi yamekatwa wengine wakamkata pua wengine wakamkata kadha lakini alipozaliwa alikuwa mzima huu ni mfano والحديث متفق عليه وهذا مثل بليغ محسوس huu ni mfano bana mtume sana ameupiga wa kitu ambacho wakiona wewe kwa macho yako mahsus mfano mzuri sana فإن البهيمة تنتج في العادة والمشاهد سليمة من العيوب والآفات سليمة من العيوب والآفات mnyama huzaliwa katika ada ni kawaida usiniambie lakini wengine wazaliwa akiwa mguu wake mfupi ama hiyo yatokea nadra lakini kawaida yazaliwa vipi azaliwa akiwa mzima hana aibu yoyote wala maafa yote hana ma chochote mzima فليس فيها جدع أو قطع في يدها أو في أذنها أو رجلها hajakatwa katika pua yake wala hajakatwa katika mguu wake wala masikio yake وإنما يحصل ذلك من صاحبها أو راعيها jambo hilo latokamana na yule anayemmiliki yule mnyama yule mchungaji imma biihmalihi au bifi'lihi mubasharatan imma kwa kuzembea akamwacha yule mnyama akaumia akakatika akafanyika au kwa yeye mwenyewe kufanya kwa mkono wake mubashara shika msikio mkata nini alama mkata masikio فهكذا الابن فإنه يولد على الفطرة إذن ndivyo ilivyo mtoto mtoto uzaliwa katika fitra فإذا تعلم الكذب أو الغش أو الفساد والانحراف أو غيره من المنكرات فإنه لأمر خارج عن الفطرة akijifunza uongo na kufanya ghushi na ufisadi na upotofu na mengineo katika mambo ya munkar maovu basi ujue yatokamana na jambo ambalo ni nje ya maumbile yake aliyoumbiwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala bimaana kuna vishawishi vimemwathiri yule mtoto kama leo hakuna mtoto yozaliwa yavuta bangi hakuna mtoto yozaliwa la marungi hakuna mtoto yozaliwa atumie uraibu lakini kuna vishawishi vya nje marafiki wabaya uzembe wa wazazi kutoelimisha watoto dini yao wakamjua Mola wao wakamwogopa si kukosa kazi kukosa kazi si sababu ya wewe kula marungi sababu kiniambia umekosa kazi wala marungi mbona ukula tomato e, kama una hasira sana kula figili alafu watoa wapi pesa kwenda kula marungi wewe hakuna kazi bwana eh watu wapi pesa kula marungi ungechukua mapilipili boga ukala ukachukua makabeji ukala si yote mmajani kipi kinkupelekea kule kuna vishawishi vingine si ukosefu wa kazi eleweni meona ihsaiyat jana za kushtua sana vijana zaidi ya elfu ishirini wamefanya wazimu Mombasa katika habari kwa sababu ya kula mungu kao mogoka mongokaa vile mtakavyouita lakini yale majani yakutema na mi huona kila wiki ukimwona kijana ameanza kutembea bridge kama gari ujue huyo ashakwenda naombieni ukweli ukimwona kijana hana shati wakati wa dhuhuri antia shati lake kwa nyuma kisha atembea kwenye barabara ya magari magari yaja yaja hivi yeye huenda kinyume na magari katikati ya barabara mwangalie mdomo wake utamwona utafuna marungi wengi sana wamekwenda wanzaliwa wala marungi wale ah, hawajazaliwa wala marungi hasa bwana kushajaa potrizi madaktari walalamika wasema haya madudu yamekuja athari yake ni mara hamsini ya miradi ya kawaida sasa yale ya kawaida tuliona vituko tuliona watu wapeleka magari barabarani na watembea kwa miguu mm, mm, mm, marungi yani ewe kunani tena vitu vishapiga shoti aliyesababisha kichwa chake kilepuke nini ni yeye kutumia uraibu alafu ushangaa ati masufi wasema mtu mwenda wazimu wali wali yupi kuna marungi hata kwenda isabiwa mbele ya Allah ule uchizi aliovaa kaifa yasaa fi jununin man aqal wewe una akili wakimbilia wenda wazimu alafu wetu wafikiria ukiwachizi sasa wewe utakuwa wapata thawabu nani anakuambia hivyo utakuja kuulizwa kwa nini uliichezea akili yako mpaka ukawa mwenda wazimu wewe ukienda ukanunua mungu kaa ukauvaa kichwani amuone unapata tabu maskini ya vijana turudi hapa ilikuwa ni tambii tu chungeni vijana usijifanye wewe wajua sana kuliko watu wazima wanavyokuelekeza jamaa asema kwa sababu hatuna kazi watu wapi pesa nikasema kama una hasira sana nunua figili kula inshallah kula figili kumi utatoa gesi tu bubu bubu kheri kwako kheri kwako ama tafuta spinach ule chukua mchicha kula sina faida yote na utafuta madude bwana waharibu akili zako bure bwana mwanadamu akuzaliwa hivyo anzaliwa iko sawa tu vishawishi vya nje na hapo utapata zaidi marafiki wabaya sana chunga kijana wale unaotembea nao na vingine pia wazazi imma an yakuna bisababi su'i tarbiya malezi mabaya yachangia katika haya au al fiha au mtu kuzembea katika ulezi mtoto akawa yualelewa na nini yualelewa na na mujtamaa ulivyo ikiwa ni mjtamaa wa khairi ataelekea kwenye ikiwa mjtamaa ni muovu aelekee katika uovu au bi muathirin kharijiyin min ashabi su'i au ghairi min alkhulata au kwa kinachoathiri kutoka kwa nje ya fitra yake kama marafiki wabaya na wengineo katika wale anaotangamana nao mwanadamu قال العلامة ابن القيم رحمه الله Al-Alama Ibn al-Qayyim yana maneno makubwa sana. Ah maneno yasikilize vizuri asemaje. فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة yoyote atakayezembea kutomfunza mtoto wake kinachomnufaisha akamwacha hivi hivi tu basi amemfanyia ubaya mtoto wake bali upeo wa ubaya mtoto wako umemfanyia ubaya sana واكثر الاولاد انما جاء فسادهم من قبل الاباء واهمالهم لهم maneno makubwa sana mara nyingi uharibifu unaopatikana kwa watoto watokamana na upande wa wazazi na uzembe waliokuwa nao katika ulezi wa tarki fara'id ad-din wa وسننه na kuacha kuwafunza watoto wao faradhi za dini na sunna zake na haya maneno yana ushahidi katika kitabu cha Allah Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarana biha wanapofanya uchafu uchafu unaokusudiwa hapa ni kule kutufu katika alkaaba wakiwa uchi waume kwa wake wakati wa jahilia wakiulizwa wasema wajadna alaiha abaana na hii ni kweli tuliwapata wakifanya hivyo wazazi wetu kisha wakaongeza uongo wakasema wallahu amarana biha na Allah ametuamrisha tufanye hivi Allah subhanahu wa ta'ala akasema qul waambie inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah haamrishi uchafu atakuluna ala Allahi ma la ta'lamun mwamsemezea Allah msiyoyajua nyinyi lakini hakupinga lile la kwanza la kusema wajadna alaiha abaana lile akaliwacha vile vile Allah alilolikanusha ni kuwa yeye ndio ameamrisha la mimi sikuamrisha sikuambia mfanye hivyo qul inna Allah la ya'muru bil fahsha lakini akakiri kuwa hili jambo amelipata kutoka kwa nani kwa baba zao ni kweli sababu mababa wana athari kubwa sana huwezi mwambia mtoto nenda kaswali huku wewe umeweka takhzin unajua takhzin eh umeweka marungi ubavuni kisha sema kaswali kaswali nenda kateme wazungumza na mtoto wako huku umekula marungi jicho limekutoka umwambia nenda kaswali sasa akikuangalia we mzazi wajua imefanana karibu na uenda wazimu mtoto akuangalia we mzazi huswali wewe we huendi kuswali kisha wewe uniambia mimi nenda kaswali sasa nende kaswali basi ile si muhimu kama ingelikuwa na umuhimu wewe ungefanya nini ungewacha hayo madude unaokula ukaenda ukaswali sasa hivi ndivyo wanavyomkuza yule mtoto wamkuza akiwa haoni umuhimu wa kile unachomwamrisha kwa vitendo vyako wewe mzazi viovu chunga chunga sana utabeba madhambi wallahi mzazi aweza kuondoka hapa duniani kwa ile tabia mbaya aliyomwacha nayo mtoto wake akawa kila anavyowakosea watu adabu na yeye abeba nini abeba madhambi wakati mwingine amewacha mtoto huku kila anapokaa kule kaburini na ajiri yamfikia kule aliko alimfundisha dini yake alimfundisha kitabu cha Allah alimfundisha sunna za mtume sallam kila anapofanya taa na yeye amfikia ajira na huyu aliyemfundisha taa akikosea si kwa mafunzo yake amekosea mwenyewe kwa hiyo dhambi haifiki kwa yule mzazi lakini kuna wale ambao wao ndio chanzo cha kuwafundisha wale watoto ule uovu liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi ilm ala saa ma yazirun naona utabeba mzigo wako na mzigo wa wale uliowapoteza uende nayo na wao pia usifikiri watapunguziwa mzigo ah na wao na mzigo yao hivyo hivyo lakini wewe utapewa double sababu ya kuwa sababu na chanzo